É de é Já já tô chegando aí, boladão na intenção Prepara a princesa, pode ser em cima da mesa Eu boto sim, só que cê tem que esperar Já faz uma conta que tu tá querendo dar Eu boto sim, só que cê tem que esperar Já faz uma conta que tu tá querendo dar pras gomegas de Já tô chegando aí, boladão na intenção. Prepara a princesa, pode ser em cima da mesa. Eu boto sim, só que cê tem que esperar. Já faz uma conta que tu tá querendo dar. Eu boto sim, só que cê tem que esperar. Já faz uma conta que tu tá querendo dar. Por isso eu comigo, abre as gomegas de bigode.